Radio Skanstull för första gången live. Fantastiskt. Uh, vi är ett eh, gött gäng som sitter här och myser i den sprillans nya radiostudion på Regeringsgatan 71 i uh, Stockholm. Jon Lax Hej. här. Hej. Lisa Elin. Hej. Från uh, den finfina musikbloggen Lisa Jon. Mm. Peter Björklund är här också. Hej, hej. Hej. Hörs vi? Tror du? Eh, jag hoppas det. Ja. Eh, det hoppas jag verkligen. Ja, jag har inte riktigt mig själv här i lurarna. Det är lite läskigt för en, en gammal radioräv som jag. Um, himla mysigt i alla fall. Vi, vi ska köra en eh, extra, extra lång uh, Jenny och Två vänner. Timmar. Ja, hur ska det gå? Jag vet inte. Lisa, du får inte springa på toa flera gånger nu. <laughs> kommer gå åt skogen. Nej, det kommer gå skitbra. Vi, vi har ju liksom inte samlat våra bästa låtar på ganska länge. Mm. Um, ett par veckors uppehåll. Vi har kört Ison och Fille special och lite annat smått och gott. Men nu, nu händer det, äntligen. Äntligen. Vi börjar med en av eh, de knäppaste låtarna från de senaste veckorna. Tja höstens eh, hetsigaste låt. Mm. Vad säger ni? Ja, mm. nu är det Body tillbaks. <laughs> ja, va, ja, vad är det här? Är det Body? Ja, min, eh, min vän reagerade direkt och sa att det här är herregud, det, hon är inne på sint liksom. Så det var ju alltså, absolut. Det, total eh, rave-känsla för mig ja. och någon slags, eh, jag vet inte, troll troll på fest. Ja, men precis. Långt in i alltså, jag... skog, någon <laughs> läskig mardrömsskog. verkligen, fast det, det, hon, det låter ju ganska vänligt ändå. Eller så hon låter ju glad. Vad sa du? Hon låter... Det låter ganska vänligt. Alltså ah, det är inga så här elaka troll kanske. Nej, hon vill ju inte oss illa. <laughs> Nej, precis. Vad säger du Peter? Nej, jag, jag tycker det är superbra. Jag, vet, jag funderar lite på, för jag såg henne live för typ två år sedan. Uh, då kändes det uh, väldigt, uh, det lät väldigt annorlunda. Mm. Ah, så jag är väldigt på spänd på nya soundet. Det, det lät väl uh, inte lika stort på något sätt. Shala, eh, Prophet, hon har ju precis blivit signad till eh, Robins mm. label, Konnichiwa mm. Records. Hur känns det? Kul. Ja, ja, jättekul. jättekul. Uh, bra, bra team känns det som. Vad kommer hända nu? Uh, Världsherravälde. Precis, typ. världsherravälde. Ja, ja, absolut. Ja, men det här, här är ju liksom, det här är den singel som The Knife inte har gjort på tio år. Mm. Eh, så jag tror att här, folk är väldigt glada över den just därför. Sjukt bra. Ja. Nu har vi oss själva också. Ja, yeah. Hej Mysigt. ja. <laughs> Så här ska det vara i live ska radio. Vara. Nu känns det bra. Jag tänkte bara säga, om det är någon som sitter bänkad hemma vid äh, sin dator och lyssnar men skulle vara sugen på att se hur vi ser ut och är här i närheten i Stockholm så får man gärna komma förbi mm. och äh, ja. äta goda smörrebröd och äh, mysa med oss. Det är väldigt fint här. Ja, mm. supermysigt. Jättefint. Jättefint. Uh, vi ska sluta babbla och lyssna på mer goa låtar. Här är en, eh, en ny låt som jag vet att Jon är ganska peppad på att höra. Mm. video. Fuck with me, hella raw. Raw, got a little riddle, riddle, twerk a star. Started from the, like Christina got a million. Man, I'm a good guy, turned to a villain. Bully in the pack, turned to a rack. Pussy on my jack, I had a bitch with a car bomb. Bombs in the lake, bombs in the bay, nigga, you ain't safe. I from a niggas like old oh, dog. All we do is bar, All we do is bar. Now I'm passed out, lean in the drop, ice in the watch. Nigga, that's Ben and Jerry Dollars. Watch a nigga make a stack house. Gingerbread man, run while you can. All you niggas lane, Tully on me, got killers on speed dial. Infrared blam, if a nigga shout, don't get packed out. Probably hit a paparazzi when I back out. Can you see now? Are you seen now? Can you see now? You see now? Can you see now? Can you see now? Can you see now? When you see a nigga, don't be acting seen now. God roll check, helicopter pad, dropping off a body bag. Money talk, guess I got the gift for gab. Don't interject, don't intercept. You ain't on a jet, you ain't need a bitch with this kind of money. Yeah, yeah I gotta order more. I ain't set the time once, and I know they say they shine. I ain't see them shine once. All these rappers is my sons, and I'm always nine months. Man, if this was baseball, I ain't let him slide once. Do you see now? You playing D now? Oh, you wanna beat me? How? Oh, you the number one draft in the league now? <laughs> Ride down your block, doors 12 o'clock, Lambo to drop. Bike niggas ain't stopping for a cop. I got this shit locked tighter than a bear hug. When them bitches rap, niggas need an earplug. Can you see now? Are you see now? Can you see now? You see now? Can you see now? Can you see now? Can you see now? When you see a nigga, don't be at the scene now. Ride with the heat, trunk full of beat bomb like the Middle East. I got killers in the street, ride with the heat, trunk full of beat bomb like the Middle East. I got killers in the street, ride with the heat, trunk full of beat bomb like the Middle East. I got killers in the street, ride with the heat, trunk full of beat bomb like the Middle East. I got killers in the street. Nigga got a problem, see about it. Knock a nigga off, beat the body. I'm just making all these deposits, neighborhood nice and quiet. Thought I saw Mr. Rod, nigga. I can sell salt and equalizer. Wait, I said I can sell salt and equalizer. Boy, I got every award, but a husband do a drive on you niggas. Make a U-turn for survivors. Take a newborn from his mama, stick a shoe on their vaginas. Got the coupe on Yokohama's, got the super soaker chopper. Uh. we are kidnap the kingpin. Like, who is your supplier? Nigga better notify. the nigga better know somebody. I know niggas that'll kill you for a little notoriety. I can make lines save me out. I'm in the north, about getting mine till I'm see that. Can you see now? Are you sing now? Can you see now? You see now? Can you see now? Can you see now? Can you see now? When you see a nigga, don't be acting see now. Can you see now? Can you see now? Vi får titta på lite onda temat kan man säga. Ja, ja. jag relaterar pallen. Hur skulle du beskriva det här, John? Eh, nej, men eh, ont och monotont och coolt. Liksom. Jag, jag skulle vilja höra mer Nicky. Jag skulle vilja att hon gjorde hela låten. Det hade varit det bästa. Hon är ju med ganska kort och, och hon är så himla bra just nu. Så mm. man håller på att panik. <laughs> Vadå då? <laughs> För att jag bara vill ha mer och mer och mer. Jag vill att hennes album ska komma nu. Det här, det här var ju en Young, Young Money-låt. Ja. Tyga, Nicki Minaj, Lil Wayne. Eh, senile. Det Mm. Inte ofta man hör rapplåtar <laughs> som <laughs> smallar om folk som har man Hört honom? Har man hört någonting? Äntligen representeras den gruppen i rappen. <laughs> vad sa du Peter? Vad har man hört från senile tidigare? Sin, vad, nej, det är titeln. Ja, men då så. Det så. Jag tänkte bara, det här måste vara någon new dude som att jag har koll på allt. Det är, jag väntar på det. Senile hade ju varit bra rap. Ja, det hade det varit. När kommer det? Uh, eh, Nicky har ju ändå kört på den där rätt tuffa stilen 2014. Ja. Det känns som att hon har återfunnit sig själv lite ja, och bara, nu jävlar, nu är det ingen pink Barbie nej, nej. längre. Utan nej, allt går i svart och vitt ja. och bara mos. Ja, ja och att hon, inte, att hon inte heller behöver, att hon kan vara sådär lite dov också. Mm. Det, det, ja. ja, men precis. Sjukt bra. Vi ska fortsätta med uh, lite mer rap från LA-trakten. Eh, en dude som eh, Peter skillar över här mm. i veckan. Sjukt bra. Kör igång nu. laid Väldigt laid back. Mys. <laughs> det, det, är lite Black Hippie-känsla över det tycker jag. Eh, det här är någon dude som heter Boogie. Jag vet inte om man har någonting att göra med eh, hela det här gänget. Eh, Nej, jag tror inte det faktiskt. Ehm, väldigt fin video till den här. Ja, låten. den måste man kolla in. där, där, liksom, där späs det på den här sköna åka bil långsamt Precis. i Compton-känslan. Mm. Exakt. Han hänger runt med massa, man, man ser att det verkligen är hans kompisar och folk och att det som var liksom bor inte, i Det var inte samtidigt inte så här, det var inte så luftigt som cloud rap, så glatt på det sättet, utan det var lite mer så här, tungt. Fast li, var lite internetiga ljud i bakgrunden. Ja, eller? <laughs> Sånt som du och jag gillar Lisa. Eller? Jon, vad tycker ja, du? Det var bra. <laughs> <laughs> tyglar din entusiasm <laughs> nu när du är med i live-radio. Ja, det var toppen. Du måste, du måste chilla. Ja, ja. <laughs> Jag återkommer. Vad ska vi lyssna på nu, Peder? Uh, nu ska vi lyssna på... Eh, bra fråga du. Nu ska vi lyssna på Shy, eh, Shy Girls. Uh, ja. Den här Brandy-covern som kom mm. förra veckan. Kan man få nog av Brandy-covers? Uh, jag tror inte det. Inte just nu i alla fall. Du är bara att köra igång. Vi får se. I must confess, I'm a mess for you. Sitting up in my room, back here thinking you. I'm just a mess with a thing for you. Pray that you'll invest in my happiness. All it takes is just one simple call from you turn my head around if I'm making ground. Pretty baby, please tell me if I'm getting through. Tell me what is up. You see, I need to know. Tell me if I'm far or if I am getting close. I have but one concern that concern is you till I'm with you. Here's what I'm gonna do. Sitting up in my room, back here thinking about you. I must confess, I'm a mess for you. Sitting up in my room, back here thinking about you. I'm just a mess. can one be done? Tell me where to start. Cause every time you smile, I feel trembles in my heart. How about one concern? Can I get with you till my day comes? Here's what I'm gonna do. up in my room, back here thinking about you confess I'm a mess for you. sitting up in my room, I you. I'm just a mess with a thing for you. Sitting up in my room, I you. I must confess. Ja, de här eh, pistolljuden vet jag inte riktigt. det, det måste ju vara ja, en disclaimer på den. <laughs> men, annars, utöver det? Men annars så vägs det väl upp fint av att det är, någon, det är väl Enya ändå. Caribbean Blue tror jag som är samplingen där. Ah, Det är det. Jaha. Ja. Snyggt taget. Så då är det lite fint. Då får det liksom väga upp de där fruktansvärda pistolskotten. <laughs> Chill out eh, Lisa, slå till igen ja, med ja, sin I know, eh, I know. <laughs> kunskap. Det var roligt. Men det var ju... Um, jag kom igen. Eh, det var ju även Brandy såklart. Ja. Uh, sitting up in my room. Uh, Jon, du som är någon slags brandykännare, mm. tänker jag, i det här mm. rummet. Va, va, va, vad, tänker, du, vad tänker du, när folk gör, gör brandy covers? Eh, jag, jag, ah, jag, vet inte, jag tycker att det är lite uttjatat. Eh, mm. Jag tycker den stora behållningen med den här är att man blir på med vilken sjukt bra skriven låt det här är. Den är ju så ja. extremt mm. välskriven och så himla fin melodi. Ja. Eh, vilket kanske Brandys 90-talsproduktion dränker lite mm. i originalet. Eh, men det kommer ju fram tydligt här. Sen är jag väldigt osvag för den här typen av röster. Eh, den osvag. Här, ja, <laughs> väldigt osvag. <laughs> den här mesiga killen som bara ja. känner saker. Ja, ja gå, ju, gå hem och sätt dig. just, just den där duden ja. som, som ska vara så den skör. Den är lite tråkig. Han, vi har hört honom nu. Ja, vi har tag. hört honom. Men, men jag håller verkligen med dig om att, att uh, melodin kommer fram på ett bra mm. sätt. Mm. Det, är ju, det, är det är ju någonting som man annars också kan vara lite allergisk mot när någon som kommer från något annat håll än just R&B och hiphopen ja. ska göra de här lite mer nedtonade eteriska versionerna mm. av låtar eh, mm. och bara alla wow, ja. gud vilken bra låt det här är. Och så man inte fattat typ Travis gör en Rihanna-cover. Ja, jag kan så, inte tänka mig nej. någonting sämre <laughs> i hela världen. <laughs> men, eh, men trots allt så tycker jag ändå att den här kvalar in som ja. en av eh, de bästa låtarna de senaste veckorna. Det är mm. det vi gör här i Jenny Vänner, samlar uh, våra godaste tunes. Jag glömde presentera mig själv innan. Jenny Sött, ifall någon inte nej, nej. pratat <laughs> den här småländska stämman. Ehm, vi, vi, fortsätter spela sånt som vi gillar. Uh, på tal om de här mesiga, mesiga rösterna. Ja, Jon, nu får du stå svars för den här låten. och har jag valt den? FKA <laughs> och uh, Ink. Mm, mm. Uh, extremt mesigt. Eller? Mm, både och. Ja, vi, vi, vi, får lyssna helt enkelt. Ja. Mm. kanske någon vecka sedan när den kom. Och sen lyssnade jag igen i morse. Skillnaden var att i morse lyssnade jag med lurar och gick på väg till jobbet eh, och var ganska peppad på... Liksom, jag fyllde faktiskt år idag. ja! Liksom, man hade ett liksom, nej. <laughs> Alla låtar blir bättre på ja, men faktiskt. Då, då var den väldigt, väldigt bra. Ja. Eh, men när man hör den lite i bakgrunden, då kan det bli rätt menlöst. Lite, mm. lite skalig. Mm. Ja, jag tror att man måste vara, man måste vara inne i den, alltså gå ja, all in med en sån här. Mm. Annars så blir den väldigt lätt <clears throat> utfejdad. Ja. Uh, och sen har inte jag, jag har inte riktigt så här hajat 100% grejen med... Alltså med ja, det, det, jag, är fortfarande, jag måste fortfarande greppa henne? Henne, ja. ja. Mm-hmm. Ink-killarna, när de släppte sitt eh, album, vad var det, i våras? Är det två? Ja, det är två. De är ja, väl bröder? Brorsorbröder. Ja, ja, just det. Så eh, det är någonting med det här, slicka killar på slicka produktioner som kan få mig att alltså så guilty pleasure-mässigt <laughs> faktiskt älska, tyvärr, men jag känner mig som en douchebag när jag går runt och lyssnar på det. Alltså, men de det... gjorde väl en grej av att det skulle vara så? De gick ja. ju all out med det där slicka och då kan de, så här, då är det ju, liksom, jag tror att då är man medveten om vad man gör. Liksom. Ja, men, jo, här, alltså, ja. det är nog väldigt sant. Funkar det 2014? Att, att uh, vara medveten om sin slickighet? Ja. <laughs> Nej, jag tycker inte att det är någon ursäkt faktiskt. <laughs> eh, jag tycker att behållningen med den här är eh, FKA och ja, inte faktiskt. Ink. Eh, Vadå då? Ja, men hon har ju mycket mer spännande röst. Alltså de, de är ju precis den här killen som vi pratade om förut. Mm. Tycker jag. Eller den som sjunger i Ink. Jag vet inte vad han heter. Just det. Ja, men det ja. blir nästan lite skrattretande när man ser den här videon som är så eh, svartvit och de glider omkring i, i liksom, flortunna kläder i mm. någon slags öken. Och ja. bara, är så här svåra. <laughs> jag, jag tänker att det är sånt som man kanske kommer skratta åt om eh, Säkert. fem år. Säkert. Eller något. Ungefär, fem som, ungefär som man gjorde när av eh, tripphoppen några ja. år senare. Ja. För att den var så himla så här, mm, nu är det, nu Är det allvar och, och eh, vi är väldigt, väldigt coola och svala. Mm, absolut. Men absolut. just nu, just idag, så funkar det. Om ja. man fyller år. Om man fyller år. Bara då. <laughs> Vi ska lyssna på lite svensk rap för att mm. väga upp, ta det lite, lite tyngre. Uh, det är uh, vår favorit Abidaz. Abidaz. Tillsammans med eh, uh, Viktor Ax. Ja, och en tjej som heter Dayday. Som kanske är vår nya favorit. Yeah. Uh, ah. the Yeah. Folk vill inte höra här vi är. Uppgraderad från porten upp till lägenhet. Fuck aina, vi har koll på våran säkerhet. Men tack vare dem så kan vi ramba mer. Säker plats, inbrott, frowns Folk kastar Maradona, Bobby Brown, as I'm Pengarna på säker plats, inbrott, vädertrans Folk kastar yeah. Maradona, Bobby Brown, as I'm ah, Pengarna på säker plats, dubbla upp dem brorsan Låt dem veta, låt dem se oss rulla upp brorsan does the fucking shit Med grabbarna från Fitt, jag målar hela trakten vitt Kickar tobackelivs, vi lever det vi gaggar om Jag sitter uppe sent, packar om, plastar om Man kan fastna oms Maradona det är min bratte, en diamo Varje dag vi stöter på Diablo ha ho, Garris gillar suga musten ut. Glider kusten ut, legat lågt upp till nu. Nu vi vill upp till sjusiffrig bror, du Gitti. Du Dizzy, back med Abbi, han är sjukt driftig. Du Disney, fucking lallish, ge mig luft. Bror du vet alla förväntningar vi lever upp till dem. Ge mig min inkomst. Ingen droppar rim som King Kong. De vill inte höra det som kommer till dem, men vi är här. Folk vill inte höra om orten, men det här vi är. Uppgraderat från porten upp till lägenhet. Fuck koll på våran säkerhet Men tack vare dem så kan vi rappa mer plats Inbrott, bad guns Folk kastar Maradona, Bobby Brown, As och Am Hängarna på säker plats Inbrott, värdetrans Folk kastar Maradona, Bobby Brown, As och Am ah, Pengarna på säker plats, det vet du bror så fuck it, låt dem veta var en neger bor Abidaz är fucking knark Jag lägger mode som målar hela fucking tanken svart Vi går fucking back, folk vill inte höra tugg Natta, men folk i orten här behöver luft andas. Vi kör för life men det är in och ut. Folk som håller sig till Abbi vet det blir nåt bus. De vet det blir nåt kul. Man blir äldre, man glömmer allt. Skit i cashen, vi tömmer mag. Time för action, tar sönder arm bro. Ass Sebastian, we love the town. Instängd i min ort är skit. Försöker göra nåt positivt. Mina rhyme skills tog mig hit. Jag är tjock med drift, det beror produktiv. Vi säger shit som jag alltid sagt. Gäris gillar backa, i dass Shit för kåken, det är guys som man. Vi bytte språk men kom ikapp. Helt fast i programmet land. Benim lax som Banhotel Mixa upp från min pack och Kent. Vi väntar in min vatt och hem. Vi är här orten men det här vi är Uppgraderat från porten upp till lägenhet Fuck när vi har koll på våran säkerhet Men tack vare dem så kan vi rappa mer Pengarna på säker plats, inbrott, värdebransch Folk kastar Maradona, Bobby Brown, as I'm Pengarna på säker plats, inbrott, värdebransch Folk kastar Maradona, Bobby Brown, as I'm Går jag all out, gör jag kaos eller ingenting Fuck ett mellanting, littrar till max, jag är tingeling Flyger fritt, ingen fingerring Sparkar in din dörr, inget pling Real life, inget film Den här scenen är min Det är dags att smutsa ner den, låt mig bara bara rulla sedeln, fucking förebild. Ja, gatan var vår skola, källan var vår labbplats. Vissa gick och gola nu, karriären den är sabbad. Axarabia, ladda magga, vakna ångest och du fattar. Denna gången får du lära dig av andras tabbar. Rysk roulette genom livet, ingen stress, allt är skrivet. Göra para på, bara vara gamp efterbliven. Lämna luren i bilen, det är standardrutinen. När jag drar med mig ammo ner och går den gröna milen. Ringer upp till Abidas, ey, är det payday? Pengarna på säker plats och ingen såg jag vill inte höra om orten men det här vi är. Uppgraderat från porten upp till lägenhet. Så tung. Mm. Vi har koll på våran säkerhet. Ja. Mycket bra. Abedas är ju verkligen eh, kungen just nu av den här eh, stenhårda attitydsrappen tycker jag. Ja. Och det kändes som att eh, Day-Day kunde hänga på det ganska bra. Ja, absolut. Jättekul att höra henne. Jag hade aldrig hört. Nej, inte jag heller. Det var en väldigt glad överraskning. Ja. Verkligen. Um, det, med Knäpper mina fingrar-remixen som kom för några veckor mm. sedan, där Linda Pira tog med sig så ett jättegäng av uh, nya, unga, hårda tjejer, så det känns det som att det bara plötsligt bara proppen mm. drogs ut. Mm. Och nu, bara, nu händer det. Mm. Vilken så himla så mäktig känsla. Mm. Vad tänker ni? Alltså det ska bli jättespännande att se vad, vad hon kommer med härnäst. Jag har faktiskt inte hört någonting av henne innan. Didi? Ja, exakt. ja, nej jag har inte koll på henne heller. Eh, ehm. Plus att jag önskar ju verkligen att det här betyder att Abdas faktiskt kommer fortsätta, för han sa ju faktiskt att han skulle lägga ner efter mm -hmm. Jaha. Är inte det en väldigt klassisk grej att säga inom hiphop? Just att så här, Passa man gör... Passa på och lyssna nu, <laughs> ja, precis. Ja, passa på att köpa skivan. Jag är kvar, så jag är fortfarande väldigt glad. Ja. Ja. Pratar här under låten om att jag älskar verkligen hans här läspande S. Uh, Hans tempo, en förändringar också. Alltså, det är helt fantastiskt. Mm, det tycker jag också väldigt mycket om. Mm. Dubbel, jag älskar eh, dubbeltempo uh, och uh, talfel. <laughs> om, man, om det får en att låta som där, Metal Man och, och Biggie. Uh, vi, vi fortsätter på någonting lite, lite gladare, lite poppigare. Mm. Liz. Um, en favvo i det här gänget. Helt klart. så himla hittigt. Eh, och så här, hon, hon har så självklara melodier jämt. Eh, mm. Så det känns som att man har hört, första gången man hör en listlåt känns det som att man har hört den redan. Eh, flera gånger förut och, på ett bra sätt. Liksom. Det känns väldigt tryggt och, och bekant. Men också, jag, jag, kan känna att det slår över lite ibland i det här lite intetsägande. Att mm. man bara, ja men mm. det här är en låt som jag har hört tusen mm. gånger, jag kommer aldrig mm. kunna nynna på den här igen. <laughs> men den är mjuk ja, men, och mysig en ja, liten stund. Ja, det finns ju en viss risk för men, det. Men det är lite så känsla från sent 90 eh, mm. mm det är det ju, absolut. Det känns som att nästa steg är så Craig David. Ja, ja men gud. <laughs> Eller, Sjukt mysigt. det känns eh, inte så med decent, men det är, det är väl kul att de... Ja, gör... det släpps på Diplos ja, eh, label. De brukar vara lite stökigare och mm. dudigare. Mm. det är i alla fall skönt att det är mm. någonting ja. som låter så här flickigt. Och, och även att de har tagit upp den här CC producenten som har gjort väldigt lite grejer. Men som ändå, CZ. Ja, precis. Mm. Uh, som producerar. Så mm. det är mm. kul. Det är, det är ett ganska produktionsspäckat album. Är det al ett album eller en ja, EP? det är en EP. E e är som jag har inte hunnit lyssna på hela. Den kom väl häromdagen. Mm. Precis. Ja, men det känns som att de har tagit in alla hipsterproducenter som ja, finns, men ändå fått det låta sådär, precis som du beskrev eh, hittigt och mm. topplista mm. Ja, och jag tycker inte att det finns kanske så mycket annat som låter som hon just nu, så att hon sticker ju ändå ut i, i den. Mm hon sjunger på sitt eget lilla vis och hon har så sin egen lilla liksom, nisch som hon har. Ja, mm. det är mysigt. Ja. Mm. Vi, vi kan fortsätta med en, en annan tjej som uh, definitivt har legat på topplistorna fast hon är rätt avig. Um, Lord mm. här i uh, en eh, remix med en uh, gammal goding, Red Café. We won a trophy, fuck all the nominees. Now I'm praying to God for all my rivalries. Ice, ice cold, that's a cold Lord. Now you know I got patience. Yeah. Be my night nurse, I'm the patient. Uh, I just need a little medication. Yeah. If you make a juice, I won't waste it. I mean that. Kick back, open up the sunroof. Yeah. Feel the cool breeze, mic check one, two. Uh, hold off, finna drink away the pain. I'm high and I need to be entertained. You fucking with a winner, I ain't with the games. No traffic, I'm in my own lane. Shake down, dirty red queen, love. drinks in the car, that's a carpool. Left bad boy, I'm doing what I want to. Roll one, smoke one if you want to. I'ma put you niggas on what I'm on to. New shit. Watch this, fly shit, high like toxic, my shit. What up? Team winning, no use for the cheat code. I'm a G, loyal to the G code. Fired up, take a ride up. Let the chicks know I got stacks for the freak show. High championship poster look. You checking numbers, yeah, I can check the books. Floridian girl, California dreams. New York hustle, I live a hustle, up. för um, förhållande till Lord? Noll. Noll jäckande skugga <laughs> i, i, internet. <laughs> Jag hörde någon diskussion där de pratade ganska mycket om så här, att det här var väldigt mainstream, att det är väldigt mainstream och att det liksom är om det är en produkt av liksom, så här, storbolag eller inte. Liksom. Och hur typ så här, nej, men, så här, hur andra artister som typ One Direction eller liknande mm. känner inför att det kommer sådana här nya mainstream-akter som inte känns mainstream. Och som Va? känns Vad är det för icke-diskussion? Ja, ja. <laughs> är det som Lana Del Rey-diskussionen eller? Ja, men möjligt. Jag är okay. inte helt insatt i hur också. Det är liksom... Nej, det är mer att jag ser henne mer än jag hör henne. Liksom, för ja. att jag vet, Royals är väl den som, man, som vi pratade om, som hon, är hennes hit. Och sen vet inte jag, hon är med på massa vimmelbilder mm. överallt. Mm. Typ. Nej, men det var men, eh, antagligen att hon skulle kännas coolare liksom, på något sätt. Ja, nu... Hon skriver väl sina egna låtar för det första och då är det klart att här, killar blir sura över att ja, hon får ja. uppmärksamhet och måste racka ner på det. Eh, ja, det var ganska menlös diskussion, Lord. det jag kom fram till i alla fall. Ja, nej men precis. Vadå, det, det dyker upp någon som är lite, har någon alternativ aura, ja. Mm. men gillar melodier. Ja. Då, är det, då är man helt fel liksom. Ja. Eller vadå, ja. hur, hur, kan den, hur kan den diskussionen fortfarande finnas? Ja, det, nej, men det är så ser det ju ut. <laughs> Däremot så kan vi konstatera att uh, ingen av oss här inne har riktigt liksom reflekterat nej. över Lord förrän, förrän hon började dyka upp i så lite andra remixer. Nej, <laughs> precis. precis. vi är i någon liten bubbla där man bara, ja, ah, ja hon verkar vara någon så här, ja topplisteperson. Ja. Eh, det var Bruce Springsteen-cover som <laughs> gjorde det för mig. Nej, Aha, nej jag <laughs> skojar. <laughs> Men jag tyckte det här var mysigt i alla fall. Det kanske, ja. inte, var, det kanske inte var just Red Café som bidrog till, eh, till eh, den goda men känslan. Men... Hans mixtape American Psycho 2, det finns ändå några låtar som är helt okej där. Aha, mm. okej, okej. jag gillar i alla fall att man har saktat ner den så här och gjort mm. den lite mer mm. drömmig och mm. Uh, brusig. Mm. Uh, vad kommer nu Peter? Peter är någon slags eh, tekniker här idag. Ja, i och med uh. att jag eh. inte ser artisterna i det här <laughs> programmet så vet inte jag faktiskt vad som kommer härnäst. Du får gärna berätta för mig istället. Vi, vi kör på. Mm. Jag, jag står alldeles för långt från min dator. Ja, vi kör helt enkelt så tar vi reda på det. Jo, men vänta, det, det här är en, en Lisa-favorit. Ja. Men, men vi kör den ska vi prata lite senare. Jag tyckte den här var helt fantastisk. Ja, det är den ja. mjuk och mm. härlig och, och mysig. Mm. Currents jag har aldrig hört talas om. Inte jag heller. Jag <laughs> tror att den heter eh, Ladda Dollars, Det är i alla fall Ladda och eh, tre dollar ja. tecken och eh, någon producent som heter en, nej vänta vad var det nu? KOTV. KOTV. Och vi tänker att Kids det, of the Block. Kids on the Block, <laughs> ja precis. New Kids on the Block har, vuxit upp och börjat göra extremt mysig, slick uh, R&B. Det skulle vara årets mest otippade nyhet. Ja, verkligen. Jag skulle bli väldigt glad om det, ja. om det visade sig att det var dem. Ja, med den där lilla Dire Straits-gitarren där. <laughs> Exakt. Gud, jag det älskar verkligen det. Ja. Men det är det, det, är det som är finast med den här låten, att hennes röst är så som en, som en som ett tillägg och det är gitarren som är så mm. huvud, mm. ja, huvudstjärnan, huvudstjärnan ja. i den här låten. Det är väldigt fint. Jag vill bara lyssna på sån här musik. Jag vet inte vad det säger mig om det här är liksom motsvarigheten till att liksom börja så här, gräva ner sig i gubbrock. Typ, eller Precis, du vakna. Jag vill bara ha mindfulness-musik <laughs> typ, som så här, inte stör på något sätt. Ja. Som bara ligger alla ljud Ambient är, noise. Amen, som, mm. som, bara är en, en, en enda, ett enda ljud. Mm. Um, sjukt mysig. Mm. Jag, jag fick lite Eh, kommer ni ihåg den här Utanför tullarna med Ison och Fille? Mm. Som samplade en gammal Lill eh, Lindfors ja, just Mm. just det. Jag känner jag vill vara hos dig. Alltså det är lite samma så här, mm. mjuka, mm. mjuka, mjuka uh, vibe. På. Mm. Och den hade ju varit jättebra om någon hade velat lägga en vers på så hade det ju låtit väldigt bra också tror jag. Nej, de hade tagit rap. Ingen, ingenting som stör. Ingen rap. <laughs> Ingen budskap. Måste man, måste man det känns som det är väldigt mycket måndag för Jenny. Det, är ju, det är ju ett budskap i den i och för sig. Uh, eh, ja, ja, men, uh, det är eh, det enda man hör av texten. Vad va, va, tänker du på? är budskapet? Det, hon sjunger ju bara att man ska get high. Aha, Aha. är det bud... Ja, oh, oh. ja det är, jag vet inte. <laughs> Nya tidens budskap. Precis. Och det, det får en att, att tänka på nästa, nästa tjej som vi ska mm. lyssna på. Uh, ska vi köra igång? och Se om vi ser någon lika heter. Eh, uh, yes. här. En, eh, en riktig Jon Lax-favorit. Mm. Jag försöker att backa men jag når inte. Turn, me, turn everything up just a little bit. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. You cannot you know, forget about it. Everything must go. Like everything you think you know, everything must go. Like everything you know, forget about it. Everything must go. Like everything you think you know. All I know is after the fire, we each had one sweatsuit and one pair of shoes. No name brand, no nothing designer, but smiling. Cause my mama say that happiness come from within so what you create for you no one can take from you your energy and your soul is all that goes wherever we go everything else don't like everything you own forget about it must go like everything you think you know Hanna Jaiko. Din, nya, din nya bästa kompis. Nya kompis ja. <laughs> jag träffade henne i lördags i ett sjukt ocharmigt konferensrum på Sheraton. Ja. Berätta om och jag var superrädd hela dagen <laughs> inför Varför detta det? möte för att hon är en som jag tycker är väldigt, väldigt bra. Och jag brukar inte träffa kändisar så ofta, så det är klart det är läskigt. <laughs> eh, Fick skräckslagna sms från dig? ah, ska det gå? Eh, men, men hon var jättegullig. Det va, var jättemysigt. Va, vad var det första ni pratade om? Uh, vi pratade lite om hur turnén hade varit med Drake. Uh. hon är bara med på sju datum tror jag. Okay. Eh, så, hon var lite sjuk och ja, men hon var snäll. Så den, så här, överjordiskt fin bild på er två mm. Eh, i sociala, sociala mm. medier. Mm. Det var någon som skrev att man kan inte se vem som är kändisen. <laughs> Alltså, du, var också väldigt eh, du, sken liksom, på den där bilden. Ja, ja, jag fick Men... stå på knä typ på den bilden för att hon är den minsta fullvuxna personen jag någonsin har sett. alltså, så liten. Men otroligt snygg. Ja, eh, jättefin och jättetrevlig och, och snäll. Och ja, den här intervjun kan man läsa snart på Rodeo. Snart tisdag, ja, tänker jag. Härligt. Mm. Um, Rodeo har ju hand om de här timmarna här på Radio Skanstull uh, måndag till fredag. Imorgon kan man höra modesamtal med Agnes Björnhjelm och eh, Hanna Johansson mm. och mig, modeidioten. <laughs> <laughs> Eh, Sandra Beijer och hennes kompis Michelle Pinot är här på onsdag mellan mm. 11 och 1. vi är tillbaka på fredag igen, yeah. jag och Peter i alla fall. och lite Radio Rodeo även på torsdag. På fredag um, händer det något annat, Jenny. Ja, då blir det klubb. Det kan vi mm. prata mer om sen. <laughs> Men jag, det, jag var nyfiken på vad, eh, hur var Jenny Aiko live? Så, såg du henne? Superbra. Ah? Hon eh, körde en egen låt. Eh, kommer inte ihåg vilken det var. Men eh, 100% jätte, jättebra. Mm. Verkligen. Hon har en fantastisk röst. Mm. Uh, vad var det jag tänkte på? Drake? Hur, hur, hur var han? Hur var formen? Alltså, jag måste säga att jag hade väldigt roligt där, men sen att han bitvis är lite sexistisk och lite douchig, det, mm. det får man ju tyvärr svälja om man tycker om hela den grejen. Liksom. Mm. Uh, jag har också hört om att han dansade väldigt, väldigt fult. Ja, det men det gör han ju. Alltså, men det, ju, det har ju blivit hans grej. Jag tycker nästan det är lite härligt på något sätt, att han inte kan dansa. Mm. mm. <laughs> ja. Fast han försöker ju så mycket. Ja, och det är därför det är så fint på något sätt. <laughs> Eh, Jenny Wendes skyddshelgon, som vi brukar kalla honom. Ja. Jag vet inte, vi kanske får byta ut honom 2014 mot någon annan. Vem ska det, det bli? bli dags. Ja, det är dags. Vi, vi försöker tänka ut någon innan den här mm. stunden är slut här. Uh, vi ska lyssna på en, um, en, dude som känns väldigt mycket så 2014 mm. uh, på ett knäppt sätt. Oh, Young Thug. I, I really love my MAS, you know what I'm saying, Brody? I appreciate those people, you know what I'm saying, bro? They wanna parade. Yeah. I won't sell no yeah. I won't no surrender. No way. I won't live my life. I won't make no plans. Stand up on that stage. I love all my fans. Trap on. Everyone clap your hands. fine man. clap your hands. Clap your motherfucking hands. Clap, clap, clap, clap your motherfucking hands. Skip back, clap your motherfucking hands. Clap your motherfucking hands. Clap your hands. I just came straight up from extra flex. Sometimes my pockets with extra flex. That's why I carry extra racks. Extra. Jag tycker att uh, födelsedagsstämningen blev liksom ännu lite högre här nu. Ja, verkligen. Supa bara. Mm. <laughs> Young Thug och Bloody J uh, Parade. Uh, innan körde vi en raplåt som hette Senile. Nu körde vi en som hette Parade. Det var det som håller på att hända med hiphopen egentligen. Vem är den här nya rapparen Parade? Ja, jag då. <laughs> Peter så gammal nu när han fyllt år så att han blev senil på riktigt. Yes. Uh, nej, men, men, den var ju väldigt effektiv i att sätta så här feststämning direkt. Ja. Alltså man såg ju typ händerna i taket och så ja, Man såg hela paraden bara. Man såg hela paraden av senila DJs. Som och, så, och den är så fullpackad med så tags också. Eh, man bara åh, trampaholics. Eh, det, så, som det blir, som vi sa, när man lyssnar på mycket internetmusik, så här, gratis mixtapes och ja, gud, ja. man alltid helt sönder, söndertaggade. Mm. Mm. Men jag tycker att de kommer undan med den ändå. Det är nästan som att det hör till den här nya typen av ja. väldigt lös konstig hiphop som... Mm. Eh, ja, men den här, och den här var ju verkligen, alltså till skillnad från när vi pratade innan om musik som verkligen funkar i hörlurar, det här är ju mm. tvärtom. Den här vill man ju höra i en klubb och inte i hörlurar. Typ. Mm. Det är för jobbigt. För det är för mycket liksom. <laughs> Eh, men man, man, blir ändå glad. Ja, eh, jag är mycket levnadsglädje. Det var super, superkul. <laughs> Allt var kul. låten alltså, inte mig just nu. Alltså de namnen på parad. Ja, ja. Jag vet inte, vi, vi snackade lite om det här med eh, uttrycket sex you, I'm a sex ah. you. Det, är, det är ah. eh, väldigt speciellt och mm. asexuellt. <laughs> väldigt så här o, o, odelaktigt från ena partens sida. det är något ja, som man ja. råkar ut för. Ja, snarare ja, än så här, något man är delaktig i. Lite obehagligt. Ja, nej, det är den läskiga, obehagliga